Володимир, слухаючи безладні фрази, жалів, що нема при ньому Анастаса, який роз'єму точно зміст усіх сказаних слів, бо тонкощі грецької мови були йому недоступні. Все ж він знаменито зрозумів, якою злобою дишуть на нього всі ті позолочені достойники. Серед величі візантійського церемоніалу він почував себе ніяково і непевно, головно з огляду на свою подвійну гру. Його геройська вдача домагалася від нього відвертого виступу. Устань, нашіптувало йому геройство. пересунь меч ручкою наперед, гукни на ляйфра. Альфдан, гей, тут здався б свин. Ні, здригнувся. Пив вино і потонув у задумі. Так, без сумніву, його варяги могли за годину опанувати царгородом та посадити його на тому самому престолі, перед яким щойно клонилася його голова. Здійснилася би мрія великого Святослава. Руська земля стала б ногами на Босфорії і Кавказі, а руками могла б сягнути по повінок отоню. Та, на жаль, не було в нього під рукою сили утримати здобути. Шість тисяч варягів це була сила, яка могла на човнах побити кожний флот греків, а на суходолі розбити кожне піше чи кінне військо імператорів. Та він не самої пустої слави шукає, не чужих земель, а тільки добра для своєї рідної. Раптом почув, що хтось кладе йому руку на плече, підняв очі і зустрів погляд припозита Михаїла. Вибачай, деспота, сказав припозит, час перейти у сади порфірородних, наповни пахощами своє серце і ходи. Тут вказав йому на двох хлопців, з яких один подавав гостям воду та рушники, а другий обносив на золотій таці всякі пахощі, фіалки, амбру, нард та пижмо. Володимир устав, вийшов з триклінію, у сад і розглянувся. Імператори вийшли були вже раніше, і їх було видко обох у відкритій альтані під двома великими кіпарисами. Близько них, наче з позолоченої бронзи, стояли чотири прибічники, а при столику біля цісарів сидів патріарх. Очі всіх трьох спочивали на ньому, і Володимир почув, як мимохідь кров напливає йому до обличчя відколи ступив уперше на гарячу землю ромейської столиці, не мав він ще ні одної нагоди переступити порога двірських церемоній, якими оточували себе імператор. Нагадав собі слова остороги Анастаса Не забудь, що ти, княже, у Візантії, де навіть у лева буває гадюча їдь, де між устами і чаркою чаїться смерть. Ось тепер уперше бачить, що Василій та Костянтин розмовляють, п'ють віно, усміхаються словом показують людське лице. Чому ти всесвітлий князю не йдеш зложити чолобитні імператором? Ось тепер, після обіду, можна тобі, як князеві крові, підійти до них і прохати собі якоїсь ласки, Словацій сказав припозит, беручи Володимира під руку. Я у службі Великого князя Полян Русів, чи, як ви кажете, Раусеїв, від нього мені і ласка, і гнів. До цього я й говорю. Від тебе може залежати доля твоя та всіх твоїх товаришів, як тільки захочеш. Одне слово порфірородних може тобі дати провід над усіма варягами, мантію і меч великого гетеріарха та в десятеро більшу плату для гриднів та начальників. Як то ми служимо Володимирові, а поки що його заступає ляйфор? Князя нема. Одним почешком пера канцлер виставить вам грамоту найму, а одне слово імператорів може, як захочеш, передати тобі провід. Тепер ми союзники, грамота може бути навіть на твоє імення. Невідомо, коли сам князь з'явиться, і тоді може бути вже запізно. Володимир мусив силою волі стримати прилив крові до голови від гніву. Та він умить зрозумів, що рідка нагода, і треба її використати як слід. Пробій закликав ніколи я не впав би сам на таку гадку. Це справді хвилина, коли можна перемогу чужого князя вчинити своєю. Чи це ти від себе, чи від імператорів? спитав швидко Володимир. Чи вони тебе послали? Припозит зам'явся і почервонів. Він зрозумів, що зрадив задушевні бажання імператорів, про які Оляф міг, а навіть повинен був повідомити Володимира. Хрань Боже, жахнувся, наче наскочив на гадюку, я тільки бачу можливість вивищити хороброго мужа королівської крові, до якого схиляє мене серце, з другого ж боку я знаю, що саме гнітить і займає високі уми порфірородних. То ходім. Швидким кружним кроком пішов стежкою серед саду. Йому назустріч вийшов патріарх поважною ходою найвищого достойника держави. Володимир, який бачив уже, як поводилися інші супроти патріарха, уступив йому з дороги і похилив голову. Патріарх назначив над нею у повітрі хрест і пішов повагом далі. Володимир став віч навіч з імператорами. Довгу хвилину дивились одна на одну три пари очей, зовсім не схожі, як не схожі були їх вдачі та обличчя. Імператор Василій прибрав свій жорстокий вигляд усміхом і сказав Вітаємо тебе, хоробрий герою півночі. Твоя заслуга зробила нас твоїми довжниками, а не дай Боже, щоб намісники Христа Спасителя Царя світу мали вірителів на землі. Нашим вірителем може бути тільки Всевишній, тому кажи, якої нагороди бажаєш собі а все дамо тобі. Твоя поява полонила наші серця, ласка наша над тобою. Володимир злегка похилив голову. Дяка вам, порфірородні, за ласку, якої вагу з'ясував мені вже припозит Михаїл.